Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 11th June 2019 from cchits.net. Today's show features a track by Dr. Groove Gang called Balanchian. Suivant le sens du vent comme les éoliennes à l'ancienne Comme à l'époque des parties dans les blocs en cool air que Bambata Donnèrent la vie où ils les valeurs de base Peace, love and united Tous dans la danse et black et les whitey 84 de globe et conquis en France Ça break le dimanche sur les tapis Public et Étaient les kings bien avant l'ère au fond de la piscine plein de coke Avec un gun dans la ficelle du stream Sexe, c'est modèle, marketing Les MC taillent les coups comme dans son Koukai Mr. Brown hein, te donne l'or comme flavor On garde les valeurs du hip-hop comme un trésor Juste un à le ciel oh, yeah. Baby, l'antenne Sur Mort à Reste sur la station Orbital Funky Nostalgique de la belle époque, du hip-hop classique qui fait les potes Des modes statiques sonnent la révolte dans les parquets des blocs La bonne fixe s'échappait des postes au son des beatbox Rap, graph et break se développe en dehors ce que l'état décrète Voilà les graisses mais une autre optique s'aborde Aux salles pour le hip-hop la masse est prête Sur les zones beaucoup étaient nous pomper l'air avec les merdes que la foule vénère Pour mes congénères, il fallait que son nouveau émerge Que le boom génère une nouvelle ère Dans plein de chansons d'expression murale La rurale depuis l'invention du rap Ceux qui ont su garder un sens sont plus rares Quelques types ont du sable mais d'intention durable Juste un à l'ancienne Garçon, face mort à son Reste sur la station, on bouge le funky dans ce move depuis les posies Rien d'impossible à 15 ans, invincible Plein de raccourcis, rock et wack pour cible Texte acide et vocabulaire passable Esprit sain d'avant d'en être passible Assis sur le toit du monde qui nous appartenait D'avance nous pardonner, mille errance, mur cartonné Cantonné au mauvais rôle, le clown drôle futile Bête et brutal, aussi talentueux futile Large futal et capuché, peu nous capiche Le a dans la poche, les avenues pour affiche Lascar en prêche pour un art en Bavard en riche, son porche, bien cavard en fraîche Mais pas de triche dans le 16 bar et son procès c'est ces ce pas tout l'inverse de quand les ex parlent Plein d'espoir, pas d'exploit, mais laisse voir Aujourd'hui qui tient la laisse et l'exploite You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track by Dr.